بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في لاميته وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم وتنوين جهنم وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يسلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل درس يتو ya leo itakuwa katika beti beti ya 11 12 na 13 katika laamia hii lakini katika kurekebisha pia katika ubeti wa tano tulikuwa tukisoma wa aqulu fil qurani aqulu fil qurani ma jaat bihi آياته فهو القديم المنزل فهو الكريم المنزل وسمى في القرآن هبا وزال تسمى وقسم في القرآن أما كل يكتك من دين قبحا لمن نبذ القرآن قال لنا سمى وتخفيف فيه kwa sababu ukiangalia wa aqulu fil utakuta mutafailun imekamilika alafu kusema qur'an ma itakuwa ni mutfailun sawa hiyo jaat bihi mutfailun pia وأقول في القرآن ما جاء في القرآن ما جاءت فيه تفوتنا بالي قبحا لمن نبذ القرآن وراءه فلبنا طيب، قبحا لمن متفاعل نبذ القرى تقوى نبذ القرى متفاعل لوراءه لا وراء متفاء لا نعم، متفاء لا وراءه هو متفاعل به مساوي لمن نبذ القرآن وراءه تصمم وتخفيف وراءه يقول واقول في القران qur'ani ndio طيب tuendelee na beti zetu hizi beti ya 11 na 12 na 13 الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى anasema wa uqiru bil mizan na ninakiri kwa maana ninathibitisha ninaamini na kuitakidi ninakiri kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo bil mizan naamini mizan wa uqiru bil mizan ninaamini au ninathibitisha na ninaamini kwamba ninakiri kwa ulimi na kuamini kwa moyo, wengine wanasema nakubaini kwa moyo. Ninaamini nini? Mizani, kwamba mizani iko, walmizanu haqun, kwamba mizani ni kweli. Walhaudhi, na hodhi, alladhi, hodhi ambalo arju, linatarajia bianni, kwamba mimi minhu katika hodhi hilo riyan anhalu kwa ajili ya kukata kiu nitakunywa riyan anhalu kwa ajili ya kukata kiu nitakunywa nitakunywa katika hodhi hilo na ninatarajia hivyo wa uqirru bil mizani wal hawdh alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu linakiri mizani, kwa maana linakiri kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo uwepo wa mizani. Walhaudhi, na vile vile nakiri haudh, kwamba kutakuwa na hodhi. Alladhi, ambalo hodhi ambalo arju linatarajia bianni minhu riyan anhalu, kwamba mimi katika hodhi hilo kwa ajili ya kukata kiu nitakunywa rijan kwa ajili ya kukata kiu eh? kisha akaendelea wakadha sirat na vivyo hivyo sirat kuli kwa rafu au kwa nasb kwa rafu jaiz wakadha sirat na hivyo hivyo sirat yumaddu fawqa jahannamin itakayopitishwa juu ya jahannam famusallamun najim kuna mwenye kuokolewa mwenye kuokoka famusallamun kuna mwenye kuokolewa najim mwenye kuokoka wa akharu muhbalu na mwingine mwenye kupuuzwa ataachwa hapo katika hiyo jahannam famusallamun najim kuna mwenye kusalimishwa mwenye kuokolewa mwenye kusalimishwa atakayeokoka wa akharu na mwingine muhmalu mwenye kupuuzwa mwenye kuachwa hapo achwa kaangamia wanaru yaslaha shaqiyu bihikmatin na moto atauingia mtu muovu kwa hikma yake Allah wanaru yaslaha shaqiyu na moto atauingia mtu muovu bihikmatin kwa hikma ya Allah tabaraka wa taala wakadha ttaqiyu ila ljinani sayadkhulu na vivyo hivyo attaqi mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala peponi ataingia ila ljinani sayadkhulu peponi ataingia hizi ndio beti zetu zinazohitaji sharhi katika darasa ya leo suala la kwanza ni kuthibitisha mizani الميزان ما توزن ما توزن فيه الأعمال يوم القيامة anazungumzia mizani kile ambacho ni kile kitu ambacho kitapimiwa kwacho amali siku ya kiyama walwazn yakunu baada alhisab na mizani au wizani utakuwa baada ya hisabu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapima waja katika mizani maalum alizoziweka alizoziandaa kwa ajili ya siku ya kiyama الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنا سيما وإذا انقضى قال العلماء ومن سيما علماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال itakapokwisha hisabu kutakuwa baada yake kuna kupigwa matendo lianna alwazna liljazai kwa sababu wizani ni kwa ajili ya malipo fayambaghi an yakuna ba'da almuhasaba hivyo inatakikana kuwa baada ya kuhesabiwa fa inna almuhasabata litaqdiri alamal kwa sababu kuhesabiwa ni kwa ajili ya kuyakadiria matendo والوزن لإظهار مقاديرها na wizani ni kwa ajili ya kudhihirisha vipimo vyake liyakuna aljazau bihasabiha ili apate kuwa malipo ni kwa kiasi chake kwenye kitabu at-tadhkira al-Imam al-Qurtubi amesema haya kwenye kitabu chake at-tadhkira wanachuona wamekhtalifiana je mizani ni moja au nyingi خلاف بين أهل العلم kuna aliyosema kwamba mizani ni nyingi ziko tofauti tofauti kila umma utakuwa na mizani yao na kila amali itakuwa jinsi ya amali itakuwa na mizani yake na kila mtu atakuwa na mizani na hujja ya wahawa wanaosema hivyo kwamba wazini ni nyingi ni pale ambapo haikuja neno mizani katika Qur'ani isipokuwa kwa jami wanadhau mawazina alqista liyawm alqiyama na tutaweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama wengine wakasema mizani ni moja tu kwa umma zote na wakatoa ushahidi wa hadithi ya Salman kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema yudha'u al mizan yawm al qiyamah itawekwa mizani siku ya kiyama falau uzina fihi as-samawati wal-ard lawasi'at lau kama zitapimwa mbingu la ardhi katika mizani hiyo basi zingetosha mpaka mwisho wa maelezo mpaka mwisho wa hadithi kadhalika suala je ni mizani ya hakika au ni mizani kwa majazi yaani maana yake ni mizani ya kuna mizani kweli au maana yake hapa ni uadilifu wamekhtalifiana ahli sunna wamekubaliana wote kwamba mizani ni mizani ya hakika kutokana na ahadithi zilizokuja na sio masala ya uadilifu wakakhalifu mu'tazila na makhawarij wakasema kwamba mizani iliyokusudiwa hapa ni uadilifu tu kwa hiyo wakazifanyia tawili baadhi ya nusus na nyingine wakazirudisha lakini sawasawa ni kuchukua katika dhahiri yake na hakika yake kwa sababu hayo yote yameelezwa na nusus kwa uwazi na lingekusudiwa neno uadilifu ungesema uadilifu lakini maneno yote yaliyokuja yazungumzia mizani mizani mizani ikasifiwa mizani kwamba ina kifatani ina pande mbili huku na huku sifa ambayo hailingani na uadilifu kwa hiyo ni mizani ya hakika الله سبحانه وتعالى يسمى والوزن يومئذ يومئذ الحق كميزان اسمه حق فمن ثقلت موازينه بس يلي أمباي تكون زيت ميزان زاكي فأولئك هم المفلحون بس هاودي وليفون ومن خفت موازينه فولي أمباي تكون يبيس ميزان زاو يعني أعمال زخير زمي زمي زمي زمي فمي زمي يكون faulaika alladhina khasiru anfusahum hao ndio wale ambao wamepata hasara katika nafsi zao bima kanu biayatina yadhlimun kwa sababu ya vile walivyokuwa katika aya zetu wakifanya dhulma kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul mu'minun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun na wale ambao zitakuwa nzito mizani zao hao ndio wenye kufaulu waman khaffat mawazin faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun basi hao ndio wale ambao wapata hasara katika nafsi zao na katika jahannam ni wenye kukaa milele kadhalika katika suratul qari'a fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله سبحانه وتعالى نسمع أما يلي أنباي يتكوى نزيت ميزان زاكي بس يي أتكوى قد كما إيش مريضاوة أما يلي أنباي أتكوى إذا تكوى نبس ميزان زاكي basi makazi yake yeye ni katika hawia. Ni kitu gani kimekufahamisha wewe? Ni nini hiyo hawia? Narun hamia, ni moto mkali mno. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alhadithu muttafaqun alayhi anasema kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fi lmizan habibatan ila rrahman subhana allah wa bihamdih subhana allah alazim maneno mawili ni mepesi kwenye uli, kwa ulimi ni mepesi juu ya ulimi yani kutamka ni mepesi thaqilatani fil mizani ni mazito kwenye mizani habibatani ila arrahman ni yenye kupendeza kwa Allah mwingi wa rehma maneno yenyewe ni subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yani unapokaa ukazungumza maneno haya unaongeza uzito katika mizani yako ni pesa kusema pamoja na kwamba watu wengi wanaghafilika atakaa atazungumza atapiga korojo hapo masaa mawili ataisha kikaa peke yake ataanza kuimba eh mambo kipumbavu alisemesha ujinga ujinga pengine atalala au atafuta mtu mwingine azungumze naye kadhia imeisha siku yake inapotea bure, anashindwa kusema subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Watu wanashindwa kutumia faragha zao, sikwambia wanapotumia fursa za kuchanganya na watu, wanapozitumia vibaya, basi hata zile faragha wanazozipata hawazitumii kwenye mambo ya faida. Kutamka subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, hili ni jambo kubwa sana faida yake utakwenda kuiona siku ya kiyama, kwa sababu ni vitu vyepesi utavifikiria wewe katika akili yako, lakini kila unavyoisema kwa yakini na kuhudhuria moyo, uzito wake unazidi, kwa sababu utakuwa wewe katika dhakirina Allah kathira. Tayib, kadhalika katika hadithi nyingine imekuja ambayo akhrajahu muslim rahimahullahu ta'ala amesema walhamdulillah tamla'ul almizan na alhamdulillah inaijaza mizan kadhalika imekuja katika hadithi hadithi nyingine ambayo akhrajahu al-imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala akasema athqalu shay'in fil mizan al-khulq al kitu, kitu, kitu, ambacho ni kizito zaidi athqalu shay'in kilichokuwa kizito zaidi katika vitu fil mizani katika mizani alkhulqu alhasan ni tabia njema imekuja katika riwaya nyingine ma shay'un athqalu ala fil mizani fi mizani almu'min yawm alqiyamah min khuluqin hasan hakuna kitu au ma shay'un athqala fi mizani almu'min yawm alqiyama hakuna kitu kilichokuwa kizito zaidi katika mizani ya mu'min siku ya kiyama min hasbi husni alkhuluq kuliko tabia njema na ahadithi zilizokuja kuelezea mambo ya mizani ni nyingi zimefikia kiwango cha atawatur kama anavyosema alimamu ابن ابي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب شاك السنه نسمى الاخبار التي في ذكر الميزان اخبار كثيره صحاح خباري امازو زيكو زيكوجا كتير كتير ميزان لخباري نينجي زيكو صحيح لا تذهب عن اهل المعرفه بالاخبار لكثرتها وصحتها وشهرتها هزيا وبيكا watu watafanye utambuzi na habari kwa wingi wake na usahihi wake na kutangaa kwake وهي الأخبار وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا بخبار ambazo zinafahamisha ilmu ya yaqini kwa vile tulivyotaja kuna ambao wamekhalifu katika hilo kama anavyoeleza Sheikhul Islam anasema qultu تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين على سيما قل كن تأويل يا ميزان قل أحاديث أو آيات سمكني كن يا ميزان كن يا صراط كذلك أحاديث سمكني كن عذاب القبر كسكية وونك الله hii tawili ni kauli ya mu'tazila wa Baghdad kinyume na wale mu'tazila wa Basra jambo jingine kuhusiana na mizani kitu gani kitakachopima kwenye mizani kuna wanaosema kwamba itapimwa suhuful a'mali vile vitabu vya amali ndio vitakavyopimwa katika mizani na hii ni kauli imenasibishwa kwa jumhuri ya mufassirin na ndiyo chaguo la Imamu al-Qurtubi wa Ibn al-Jawzi wa Ibn Abd al-Barr wa Ibn Atiyya wa Shawkani. Wao wakasema kwamba kitakachopimwa ni zile suhuf, wakatoa maelezo waliotoa hadithi ya sijili ile, na kauli ya pili wanasema ambacho kitapimwa katika mizani na al-a'malu nafsuha, ni zile amali zenyewe amali zenyewe ndizo zitakazopimwa na hii ndio iliyodhahiri katika tabwibu ya Imam al-Bukhari na amesahihisha hilo al-Imam Ibn Hajar al-Hafidh na ndio mafhumu ya kalam maneno ya Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake na, na, na Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kwamba zitakazopimwa ni a'mal wakitegemea hadithi kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan kwamba haya maneno ni mazito katika mizani, kwa hiyo atakayopimwa ni haya maneno, kwa ni a'malu nafsuha. Kadhalika kuna kauli inayosema, kauli ya tatu, kwamba atakayepimwa katika mizani ni yule amil mwenyewe, yule anayetenda amal atapimwa yule, na hii ni kauli ambayo ameinukua al-Imam al-Baghawi na Ibn al-Jawzi na al-Qurtubi na Ibn Kathir lakini hawakueleza wale kuelezwa ni nani ambaye ameisimamia kauli hii na kuichagua wamenukuu tu kwamba kauli hiyo ipo na wakafanya istidlali na hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu ambayo katika sahihain aliposema sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin hakika hali washani ataletwa mtu mkubwa mnene siku ya kiyama la yazinu inda Allahi janaha ba'udha, hata fikia wizani mbele ya Allah ubawa wa mbu, kwa maana atapimwa na uzito wake alivyo mkubwa, lakini ubawa wa mbu ni mzito kuliko yeye. Kwa hiyo wakatoa dalili kupitia hadithi hiyo, lakini kauli nyingine ni jamu baina alaqwali assabiq ni kukusanya baina ya kauli zote zilizotangulia ah, wakasema kwamba kuna uwezekano vikapimwa vyote hivyo au ikapatikana wizani wa kupimwa jambo hili kwa baadhi ya nyakati na jambo hili kwa baadhi ya nyakati yani kwa maana sufufu zitapimwa kwa mazingira yake ikibidi kufanywa hivyo kadhalika ah, al-a'mal kadhalika sahibul amal na hii ndiyo kauli aliyosema al-Imam Ibn Kathir na kadhalika Ibn Abi al-Izz na al-Sheikh Hafidh al-Hakami katika Ma'arij al-Qabul Ibn Ibn Kathir ameyasema haya katika tafsiri al-Qur'an al-Azim katika tafsiri ya aya 8 ya sura al-A'raf كذلك الإمام ابن ameyasema haya katika sharhi yake ala شرحياك على العقيدة الطحاوية على شرح عقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي وكذلك الإمام الشيخ حافظ الحكمي katika kitabu chake Maarij al-Qabul ameyasema haya na Sheikh Ibn Baz pia amesema msimamo huu kwamba vitapimwa vyote hivyo rahimahumullah ta'ala na wakatoa dalili juu ya msimamo huu lakini hoja yao kubwa wakasema i'malu nususi kulliha اولى من اعمال بعضها واهمال بعضها بعضها kuzifanyia kazi nususi zote ndio bora kuliko kuzifanyia baadhi yake kuzifanyia kazi baadhi yake na kuzipuuza baadhi nyingine hasa hasa ukiangalia nususi zilizokuja zimekuja kwa usahihi zimesihi na kuna adilla ambazo wao wameziegemea vile vile miongoni mwa hiyo ni hadithi صحيح توضع الموازين يوم القيامة فيوزن بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار فكم مشوا حديث طيب تكون هاجة تكون kuzichambua dalili za makundi hayo na kuweza kuzijibu na namna zilivyojibiwa kauli iliyokuwa arjah ambayo inaendana na adilla ni hii iliyotaja mwisho kwamba vyote vitapimwa kwa sababu vyote vimethibiti zimekuja ahadithi ambazo ni sahiha kuonyesha kwamba vitapimwa siku ya kiyama suala la ahwal muslimin katika mizani kuna ambao mema yao yatakuwa mengi na yatakuwa na nguvu zaidi kuliko maovu yao hawa wataingia katika pepo wanasalullah taala yajalana minhum anasema Allah tabaraka wa taala faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun kwa sababu amali zao njema zimekuwa nyingi na zimekuwa nzito zimekuwa na nguvu kuliko zile mbaya kama alivyosema tena fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiya kwa hiyo wale waumini ambao mema yao yatakuwa mazito kuliko maovu yao kwa maana maovu yamemezwa yamezidiwa uzito na mema walioyatenda basi hawa watakuwa ni katika watu wa janna na kuna ambao yatakuwa yamezidi maovu yao juu ya mema yao. Maovu ni mengi kuliko mema. Kundi hili litakwenda katika naa, katika moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Amma man khaffat mawazinuhu, kwa sababu aya imekuja kwa muqabala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishatin radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وهاو تكون لك نار قد كموت والعياذ بالله ونعوذ بالله تعالى بمنه وكرمه أن يزحزحنا عن النار طيب لكن كما يكيوا كنا حب إيمان iman maadamu wao watakaa katika moto kwa kadri ya maovu yao kisha watatolewa katika moto lakini baada ya kuadhibiwa muda mrefu ama kundi jingine ni kundi la ambao tasawa alhasanatu wasayiat yamelingana sawa mema na maovu ikiangaliwa mema yao ni mengi na maovu yao ni mfano wa yale mema waliyofanya tutafanyaje watafanywaje hawa hawa watasimamishwa kwanza watawekwa kizuizini kwanza hawatapelekwa katika janna wala hawatapelekwa katika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 ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون هؤلاء اصحاب الاعراف al وتبقى ambao watawekwa katika لتكتاك الله تبارك وتعالى kwa sababu mema yao na maovu yao yamelingana sawa na hilo ndilo ambalo limethibiti kutoka kwa masahaba hivi ndivyo walivyoeleza na wengi katika ahlul ilmi faradhi Allah an ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa anasema hawa watazuiliwa kwanza lakini watakuwa katika wakati mgumu sana kwa sababu wakiwatazama watu wa peponi wanatamai wanatumaini ya kuingia peponi lakini hawataingia pepo zikigeuzwa nyuso zao macho yao yakigeuzwa kuelekezwa kwa watu wa motoni watawaona wanavyoadhibiwa na wao watakuwa na hofu kwamba pengine utapelekwa huko wanasema rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin e mola wetu usijalie sisi kuwa pamoja na watu madhalim lakini pia Uh, suala jingine je makafiri watawekewa mizani siku ya kiyama au hapana kuna kauli tatu kuna kauli inayosema kwamba mizani itakuwepo kwao na wao pia vile vile watapimwa kwenye mizani na ushahidi wa hilo waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun ama wale ambao zitakuwa nyepesi mizani za mema yao hao ndio wale ambao wamepata hasara katika nafsi zao na katika jahannam watakaa milele aya hizi zimekuja katika kuelezea katika mchungu wa maneno kuhusiana na makafiri kuja katika siaki ya makafiri na kuna aya zimekuja kwa umum wanadau lmawazina alqist liyawm alqiyamah na tutaziweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama fala tudhlamu nafsun shay'a haitadhulumiwa nafsi kitu chochote haitadhulumiwa nafsi yoyote kitu chochote kwa imekuja katika unakira vile vile nakiratun fi siyaqi nafi wa tufidu al-umum kwa yaumu al-muslimin wal-kafirin kuna ambao wanasema la yuzanu na makufari hawatapimwa siku ya kiyama na ushahidi wa hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul kahfi aya ya 105 ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi hao ndio wale ambao wamezikufuru aya za Mola wao na kukutana naye fahabitat a'maluhum zikaporomoka amali zao fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna hatutawasimamishia wao siku ya kiyama mizani. Kwa hiyo aya hii inaonyesha ya kwamba makufar hawatapimwa na katika mizani, lakini wakaambiwa makusudio ya aya alikuwa makufari hawatakuwa na kadiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana pia ikasemwa fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna nafi'a, hatutawasimamishia wao mizani wenye manfaa yani kupimwa na kutokupimwa kwao ni sawa lengo lao ni lengo la kupimwa wao ni kufedheheshwa tu ya tatu msimamo wa tatu ni kwamba kuna tafsiri kuna ambao wanaona kwamba kuna ambao watapimwa na wengine hawatapimwa lakini wakafarikiana wakatofautiana katika kuhadidi nani atakayepimwa nani hatapimwa hii kauli yao hii kidogo ni dhaifu wengine wanasema ni wale makafiri ambao wamefanya kufuru tu hawana jema lolote hawa hawatapigwa na wale ambao wamefanya wema kama kuunga udugu kuwafanyia wema wazazi wao na ihsani mbalimbali hawa watapimwa alafu zile amali zao zote zitatupiliwa mbali lakini ukienda kwenye kauli hii utakuta hutapata mtu hajafanya jema lolote duniani kwamba pamoja kwamba ni kafiri basi hakufanya jema lolote mfano kama Firaun ni, ni, ni katika akfaru asad ashaddu nnasi kufran lakini alimlea Musa akamfanyia ihsani na mingineo katika aliyofanya. Kwa hiyo hakosi mtu jema. Kwa hiyo ukisema kwenye kauli hiyo, na maana utawaingiza wote, utapima. Na kama kuna nadra ambao hawakutenda wema wowote, basi wao hawawezi kuwa ni hukumu, hawezi kuwekewa hukumu kwa sababu ya nudhura iliyokuweko. Alhasil kwamba kauli hii haina nguvu, ni kauli dhaifu. Swala so, la pili ni pale limesema uqifu bilmizani walhaudhi alladhi na haudhi ambayo arju bianni minhu riyan anhalu haudhi ni mkusanyiko wa maji hodhi ni sehemu ni mkusanyiko wa maji na jambo hili litakuwa katika arasatu qiyama na kauli ni kwamba kuna alhaudh na kuna alkauthar kama nitakavyoeleza alkauthar hiyo katika janna ni vitu viwili tofauti bali imeelezwa kwamba alkauthar ni mtu utakuwa unatoka peponi unamimina katika hodhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wewe itakuwa katika arasati alqiyama watu baada ya kuwa katika heka heka ya siku ya kiyama watakuwa kwenye kiu na hali ngumu itawekwa haudh ambayo sifa zake ni hizi tutazieleza hapa zimekuja hadithi nyingi zilizofikia kiwango cha tawato ah, ambazo amezikusanya al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala zikafikia riwaya za masahaba takriban hamsini na wengine katika mutaakhiruna wamekusanya zikafikia riwaya za masahaba takriban 80 zinazothibitisha kwamba kuna haudhi siku ya kiyama, haudhi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu, inni faratukum ala alhaudh, mimi ni kitangulizi chenu huko kwenye haudhi. Hadithi akhrajahu Muslim rahimahullahu taala, na zimekuja hadithi mbalimbali mbali kuonyesha upana na, na urefu wa haudhi hilo yani ukubwa wake katika riwaya imekuja haudhati masiratu shahar haudhi langu ni mwendo wa mwezi mmoja hadithi inda al-bukhari wa muslim haudhi masiratu shahr haudhi langu ni mwendo wa mwezi mmoja tujalie kwamba mwezi mmoja kutembea kwa mguu utembee kwa mguu mwezi mmoja mathalan hapa inakusudiwa mwendo wa kupanda farasi au ngamia Kwa utembee kiasi cha mwezi ndio upana wa hodhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mauhu abyadu min al-laban, maji yake ni meupe, yani masafi meupe kuliko maziwa. Warihuhu atyabu min al misk na harufu yake ni nzuri zaidi kuliko miski. Wakizaluhu kalujumi samai na zile bilauri zake za kunywea ni kama idadi ya nyota za mbinguni. Man shariba minha fala yadhmau abada, atakayekunywa katika haudhi hilo hatapata kiu milele. Pia imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, wa mimbari ala haudhi, na mimbari yangu iko katika haudhi langu. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim Bukhari hadithi nambari 1138 kwamba wahaudhi hata ile haudhi ya mtume mimbari mimbari ya mtume swalla salama pale ilipo hiyo katika hawdh hiyo siku ya kiyama الإمام القرطبي رحمه الله taala anaeleza kwamba anna alhaudha qabla as-sirat wal-mizan kwamba hawdhi itakuwa ani qabla sirat na mizan qabla kabla sirati haijapitishwa haijasimamishwa tutaeleza sirati ni nini na kabla ya mizani kutakuwa na haudh kwa maelezo haya kwamba itakuwa ni ibada ya hisabu hatukueleza swala ya hisabu kwa sababu alimamu hakueleza hapa lakini nayo ina jambo lake jingine mbali kabisa na maelezo yake suala jingine je hodhi kauli ya mtume sala salam iko hivi sasa au itaumbwa hiyo siku ya kiyama ahlu sunnah wanaitakidi ya kwamba odhi liko hivi sasa tayari kwa hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa ukba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inni faraqun lakum mimi ni kitangulizi chenu wa ana shahidu alaykum na mimi ni shahidi juu yenu nitatoa ushuhuda siku yenu siku ya kiyama wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al'an na mimi naapa kwa Allah ninaitazama hawdi hivi sasa niliona haudhi الحديث عند البخاري حديث نمبر 1279 katika sahih al-Bukhari lakini pia walipinga al-haudh katika baadhi ya madhahib khawarij na baadhi ya al-mu'tazila wanapinga kwamba hakuna haudhi hawana dalili za za kisawasawa zaidi ya kutumia akili zao makhawarij wanapinga kwamba hakuna hodhi maneno tu طيب سؤال ما الفرق بين الحوض والكوثر فرق اليوكو الحوض هو في موقف القيامة حوض يتكون في كسمامة القيامة في عرصات القيامة في واجب القيامة وأما الكوثر فإنه في الجنة كوثر يقول لك جنة لا بيل قم الكوثر اللي أصله إلى حوض حديث إليه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه الحوض عليه حوض حديث أخرجه مسلم نمت أنباء أمن يهدي من الله قد كجنة جنة نجيالك حوض ما ناكو عليه حوض يعني يسيل في حوضه قدك رواية يشخب فيه ميزابان من الجنة إن ميمينة نجيالك كي حوضي mihisabu mbili ni mifereji miwili katika kutoka katika janna. Masala mingine tunaacha. Je, kila nabii ana haudhi au inakuwaje na mambo kama haya? Katika riwaya zilizokuja kuhaddidi umbali wa haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna hadithi inayosema haudhuhu ma baina Sanaa wal Madina hodhi lake mtume sallallahu alaihi wasallam umbali wake ni baina ya Sanaa na Madina na katika riwaya nyingine imekuja haudhi ma baina Adan ila Amman albalqa hadithi hii tulitaja amepokea Imam al-Bukhari haudhuhu ma baina Sanaa wal Madina akhrajahu al-Bukhari wa Muslim na inasema حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء حوضيان يكون بين يا عدن نمدي وعمان البلقاء حديثه كتك المستدرك يا الإمام الحاكم أم سيهيش الإمام الألباني رحمه الله تعالى كذلك أنا سمع إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس حقيقة ميمن هوذي أمبالهم مليواكي بين الكعبة na Bait al-Maqdis والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى lakini yote hayo ni kwamba ni kukadiria umbali hazipingani hizi hadithi kwa sababu ukiangalia umbali wa kutoka Makka kwenye Kaaba mpaka Baitul Maqdis ni mwezi shahran dhahaban wa shahran iyaba ni mwezi mmoja kwenda mwezi mmoja kurudi kwenda ile ile mwendo wa mwezi hivyo hivyo kutoka Madina mpaka Sanaa umbali wake ndio huu ni mwendo wa mwezi mmoja leo tungeacha ili tukiingia katika as-sirat kisha asema الشيخ رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمد فوق جهنم na vivyo hivyo sirati itakayonyooshwa itakayopitishwa juu ya jahannam as-sirat ina lugha tatu kwa za na kwa sin al-sirat kwa sad ikipia inasoma kwa sin na kwa za ni lugha katika lugha za Kiarabu lakini kwenye Qur'ani imekuja kwa sad kadhalika katika ahadithi za Mtume sallallahu wasallam wa huwa ala matni jahannama alayhi للوصول الى الجنه جسر ممدود على متن جهنم يعبر عليه للوصول الى الجنه صراط ni daraja lenye kupitishwa juu ya mgongo wa jahannam ili kwa ajili ya kwa ajili ya kufika kwenda katika pepo ndio njia ya kuingia peponi kwa hivyo kwa daraja daraja lenyewe limepita juu ya moto wa jahannam sio daraja limepita juu ya mto watembea hapa na pale la daraja limepita juu ya mgongo wa jahannam ni mawqif ya hatari kabisa جسر ممدود على متن جهنم يعبر عليه للوصول إلى الجنة ndio sirat ni daraja lilikufikishwa pia unasema jisru mansubun ala matni jahannama au ala dhahri jahannama yu'baru alayhi lilwusuli ila aljanna ila aljanna ili watu waweze kufika kwenda peponi ndio njia ya kuingilia kwenye pepo Allahu akbar miongoni mwa adilla ambazo huzitaja ahlulilmi katika kuthibitisha kuwepo sirat na kwamba yapita juu ya jahannam ni kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya na hakuna miongoni mwenu nyinyi yoyote isipokuwa ni mwenye kuipita hiyo jahannam كان ala rabbik hatman maqdiya, hilo limekuwa kwa Mola wako ni jambo la wajibu lenye kuhukumiwa. Tayari lishahukumiwa kwamba hakuna yoyote katika nyinyi ila atapita katika katika jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw, kisha tutawaokoa wale ambao wamemcha Allah, wa nadharu dhalimina fiha jithiya na tutawaacha madhalim katika hiyo jahannam hali ya kuwa ni wenye kukita magoti tutumbukie katika jahannam waliyadhu billah lakini wa minkum illa waliduha kala ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh fiha jithiya hakuna yoyote katika nini isipokuwa ataipita hiyo jahannam hilo limekuwa kwa Mola wako ni wajibu wenye kuhukumiwa. Kisha tutawaokoa wale ambao wamemcha Allah na tutawaacha madhalimu humo, hali ya kuwa ni wenye kukita magoti. Katika sifa zilizotajwa za sirat kwamba ni zaliqun, ni yenye kuteleza, kwa maana la tathbutu alayhi alaqdam nyayo hazithibiti juu yake, ni sehemu inayoteleza. Na isitoshe katika sifa nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa ala hafataihi kalalibu kalalibu, na juu ya pambizo zake mbili kuna vigovya. Kalalibu ni vitu vya vya chuma ambavyo vimekunjwa sehemu ya juu kwa ajili ya kutundikia nyama ndio kigonje kile. Kwa katika hafati zake, hafati zake mbili, yani pambizo zake mbili, kuna kalali wa khatatif na vitu vya kumbokora mtu wa hasaka, na kuna miba. Katika baadhi ya riwaya zimekuja wa hasakatu mufalqaha, na miba zilizokuwa pana zile kwa zina zinanyakuwa vigovyo vinarushwa vikijakua makundi ya watu kutoka kwenye sirati na kuwatupwa katika jahannam. Ndio famusallamun naji, kuna mwenye kusalimishwa atakayeokoka, wa akharu muhbalu, na mwingine ni mwenye kutupwa kuachwa katika moto wa jahannam. Nasalullah alafia wassalam. Katika riwaya Muslim imekuja wa fi hafati sirat kalalib na katika zile pambizo mbili za sirat na kama njia basi upande huu na upande huu kuna vigoo vya muallaqatun vyenye kutundikwa yaakhudhu man umirat bihi vitamkamata au ma'muratun biakhdhi man umirat bihi ni vyenye kuamrishwa kumchukua yule ambaye ameamrishwa achukuliwe kama kamati huyo pita anachukuliwa katika sifa yake nyingine ni haddun min as-sayf inakoa sarati kuliko upanga imesemwa kama anavyosema Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu balaghani anna al-jisra adaq min ash-sha'ra wa ahad min as-sayf imenifikia habari ya kwamba hiyo jisri hiyo sirat ni nyembamba zaidi kuliko unywele na inakoa zaidi kuliko upanga والحديث عند مسلم كذلك مسألة مسألة سهلة مسألة عظيمة جدا طيب أحوال المؤمنين على الصراط بعد الأذان إن شاء الله حال زوامين هي الصراط تكون بعد الأذان أحوال المؤمنين أو أحوال الناس على الصراط حال زواته عندك الصراط watu hawatakuwa katika hali moja watakapopita katika sirat Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ameeleza katika Fathul Bari katika juzu ya 15 ukurasa 148 chapa ya Darut Taiba anasema rahimahullah ta'ala qala ibn Abi Jamra yukhadhu minhu anna al-ma'rin 'ala as-sirat thalathat kuchukuliwa kutoka kwenye hadithi hiyo alikuwa akisherehesha hadithi kwamba watu wenye kupita juu ya sirat watakuwa katika aina tatu makundi matatu naji bila khudushi kuna atakayeokoka pasi na kuparazwa hata kwaruzwa wahalikum min awali wahla na kuna atakayeangamia kwa kitambo cha mwanzo akiingia tu katika sirati anaangamia wa mutawassitun bainahuma na aliyekatina kati baina yao yusab atasibiwa na vile vigomvi vitamparaza thumma yanju kisha ataokoka kullu qismin minha yanqasimu aqsaman tu'rafu biqawlihi biqadri a'malihi kwa hiyo hali itakuwa namna hiyo watu watagawanyika katika makundi haya sinfu ya awwal fahumul mu'minuna alladhina yu'tauna nuran adhiman ala sirat kundi la kwanza ni ile kundi la waumini ambalo litapewa nuru kubwa juu ya sirat ala qadri madha ala qadri a'malihim watapewa nuru kwa kadri ya amali zao na kwa kadri ya imani zao fayantalikuna alayhi bisuratin 'azima watakwenda juu yake kwa, we, kwa wepesi mkubwa kabisa kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu alhadith inda Muslim anasema sallallahu alaihi wasallam thumma yanju almu'minun kisha watasalimika wataokoka waumini fatanju awwal zumratin wujuhuhum kalqamari lailatal badr wataokoka waumini na Kundi la mwanzo litakalookoka katika hao waumini, nyuso zao ni kama mwezi katika usiku wa mwezi mpevu, wanatoa nuru. sabuna alfan la yuhasabun, watu elfu sabini wao hawatahesabiwa. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawaandamia wao. ka idwai najmin fi samai, kama vile kutua mwangaza nyota katika mbingu. Thumma kadhalika, kisha kama hivyo. Hadithi inda Muslim kwa hili ni kundi la kwanza nasalu Allah ta'ala bimannihi wa karamihi an minhum kundi jingine asinfu thani alhalik min awwal wahla ni kundi ambalo litakuwa lenye kuangamia kitabu cha mwanzo tu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja hao kwa alfadhi tofauti tofauti kuna lafzi inasema mukaddasu fi nar ni kurundikwa katika moto au mankusun fiha ni kufidikizwa humo katika moto au makdusu fi nari jahannam. Alfadhi kama hizi zimekuja kwamba huyo atawekwa katika moto wa jahannam. Wako watu aina hiyo, naudhu billahi an nakuna minhum. Na kundi hili ni kundi la wanafiki ambao watapewa Allah tabaraka wa taala atawapa nuru kidogo, watakwenda nayo kisha itawaka, itazima, itawaka afu itawazimikia kabisa, watafanyiwa hadaa watalipwa ile haja yao walioifanya duniani na kundi jingine ambao watasibiwa ni ule makhdushu mukallam mwenye kuparazwa akajeruhiwa na kulam aljarh tajeruhiwa lakini yanju ataokoka huyo lakini watapatwa kidogo na mikwaruzo katika safari yao ya kupita kwenda katika katika janna وكبت جوية متنها جهنم الله سبحانه وتعالى من إليزة جمهيدي قد سورة التحريم البسيمة قد كآية كسيمة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا nuru yao itakuwa inatembea mbele yao na kuhubiri kwao na hali ya kuwa wanasema e Mola wetu tutimizie sisi nuru yetu waghfir lana la utusamehe sisi innaka ala kulli shay'in qadir hakika wewe ndiye kila kitu ni mwenye kuweza na aya nyingine imekuja kuelezea habari zao habari za habari za waumini na habari za wanafiki katika suratul hadid Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza akasema yauma tara almu'minina walmu'minat kumbuka siku ambayo utawaona waumini wanaume na waumini wanawake yas'a nuruhum inakwenda mbele inakwenda nuru yao baina aidihim mbele yao wa biaimanihim na kuumini kwao bushrakum alyawma jannat bushrakum alyawma jannatun tajri من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وتامbiwa bishara yenu hivi leo ni pepo ambazo zinapita chini yake mito hali ya kukaa humo milele na huko ndio kufaulu kukubwa nuru itakuwa inawamulikia wanakwenda mbele kadhalika akasema Allah subhanahu wa ta'ala yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum kumbuka siku watakayosema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake kuwaambia waumini watawaambia wale walioamini undhuruna tungojeeni undhuruna si maana yake si tuangalieni la tungojeeni unzuruna tungojeeni tusubirini naktabis min nurikum ili tuchukue kutoka kwenye nuru yenu qil wataambiwa irji'u wara'akum faltamisu nura rudini nyuma yenu mkatafute nuru rudini duniani nuru hii inapatikana duniani kwa imani na a'malu salihat rudini duniani mkachume hayo mkachukue nuru mje nayo irji'u waraa rudini nyuma yenu faltamisu nura kaitafute nuru faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa dhahiruhu min qibalihi aladhab utapigwa kutawekwa baina yao ukuta utawekwa baina yao ukuta fadhuriba bainahum utawekwa baina yao yani baina ya waumini na baina ya wanafi bisurin atawekwa ukuta lahu babun ukuta huo utakuwa na mlango batiluhu fihi rahma ndani yake kuna rahma wa dhahiruhu na nje yake min qibalihi katika uelekea wake usawa wake aladhabu kuna adhabu yunadunahu watalinganwa wao watalinganiwa yunadunahu watalingalwa wao wakiambiwa alam nakum ma'akum kwani hatukuwa pamoja na nyinyi qalu bala watasema kwa nini tulikuwa pamoja na nyinyi walakinnakum lakini nyinyi fatantum anfusakum mlizitia katika unafiki nafsi zenu mlizifitia nafsi zenu mlizitia kwenye unafiki وتربستم نمكين مجيء عذابي وشكيه وإسلام وكنقول يقول بكل عذاب لما يتوفيك وإسلام وارتبتم نمكتي شككتك إيمان وغرتكم الأماني نزك وغرنين تماني حتى جاء أمر الله بقيك جاء أمر الله لا لموتي وغركم بالله الغرور ما أكوهدانيني و kwa Allah tabaraka wa taala shetani mwenye hadaa ukahadalika na yeye ukamfuata shetani falyawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru basi hivi leo haitachukuliwa kutoka kwenu ninyi fidia yoyote wala kutoka kwa wale ambao wamekufuru ma'wakum nar makazi yenu ni motoni hiya maulakum wa bi'sal masir kwa hivyo ndivyo watakavyojibiwa wanafiki wakiwa katika sirat giza nene inahitajika nuru nuru taa zao zimezima hawana cha kuongoza lakini waumini watakuwa katika nuru tamu siku ya kiyama nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Ah, ndio akasema famusallamun najir basi kuna mwenye kusalimika atakayeokoka mwenye kusalimishwa atakayeokoka wa akharu muhmalu na mwingine ni mwenye kupuuzwa akaachwa katika moto wannaru na moto yaslaha shaqiyu atauingia mtu muovu bihikmatin kwa hikma yake Allah tabaraka wa taala ukiuliza kwa nini Allah ameweka adhabu ya moto asingeweka adhabu ya jela tu watu wakafungwa jela au kachapwa viboko wewe umekufuru utajike viboko mia huyu haya chapwa viboko basi kadhia maisha kwa nini isiwe hivyo ikawa ni moto watu waungue nyama damu mifupa ngozi na kila kitu hiyo ni kwa hikma yake Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua fattaqun nar allati أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين كوي موتو توينجيا أليموه وحكمة الله سبحانه وتعالى وكذا التقي إلى الجنان سيدخل نهيب هيب تقي من يكون الله تبارك وتعالى ببوني وتيميا الله تعالى أعلم Hapa unahitaji maelezo marefu. Kuna maelezo yanayokhtalifiana wanachuoni kwamba moto, pepo, kadha. Tufahamu kwamba kuna janna na kuna nar, na janna imewekwa kwa ajili ya muttaqun na nar imewekwa kwa ajili ya alkafirun. Lihadhihi aqwamun wa lihadhihi aqwamun, hii imeungwa ina watu na hii ina watu wake, na Allah anawajua wote. Mpaka sasa hivi ashajua kina nani na nani watakwenda motoni yeye anajua katika elimu yake naudhu billahi minan nar na hakuna yoyote katika sisi isipokuwa na makazi yake katika janna na makazi yake katika nar kwa hiyo inasubiriwa tu kusadikishwa hilo kwa amali watakazozitenda waja kisha Allah atahukumu baina ya waja wake نسأل الله الجنة نسأل الله الفردوس الأعلى ونعوذ به من النار اليوم التاسع والعشرون من شهر الله الحرام المحرم سنة أربعين أربعين بعد أربعمائة وألف من الهجرة تشرين الأول ثمانية عشر بعد ألفين